Merdeka, Gong. Merdeka, tro Wah, jan. Semangat kudu membara. Mengerti Dino ya kuwi kemerdekaan bangsa awake dhewe sing paping pira leng nek ngerti. 73 padake cah goblok. Merdeka tahun pira? 85 Edan. Pinter. Gong, eh dasar negarane awake dhewe Pancasila. Lambange burung Garuda. sesantine bineka tunggal ikatan ana dharma mangruwa lho kowe uh padha kita sepeleke aku ki saking pinter iki nyok utekku sok milih metu kuping jijik ora saking encere kok terus mm terus saiki tak takon karo kowe GBHN kuwi kepanjangane apa kok Hah? GBHN. garis-garis besar haluan negara. Weh. UUD, undang-undang dasar. Hmm. STNK setengah tua ning kepenak. Oh, bosan. Sekolah, eh kok sekolah. Surat tanda naik kendaraan, surat tanda naik kendaraan. Hmm. SIM, surat izin mengemudi. Weh, lah pinter. PWPK, Hah? BPPK. Pertolongan pertama pada kecelakaan. KUD. Waduh, rada lali aku to. KUD iki apa? Ayo, dipikir, Gong. Kowe mau kemerdekaan ini kudu pinter-pinter nek ora pinter alah dinilai iso njogo kemerdekaan KUD khusus apa tanda aduh wis takon yo sing ditakoni radong kredit lho kredit dengkulmu kuwi ora koperasi uni desa modar kowe <laughs> oh, pinter aku karang dikandani kok ora wae rumangsane puskesmas pusat kesenian kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat weh oh, lah pinter aku seneng nek ngono kuwi iso polri Polisi Republik Indonesia. Mm -hmm. Polke. Apa kuwi? Jempol dan oke. Ha ora ono sing tak gun tak takok iki sing basa singkatan-singkatan sing penting-penting. S8 apa, Tru? Apa? S8. Apa kuwi? Sinten Sumerep? Wah, gue tok omongnya tak keplak raimu gue. saged singsot suwe sanget. Apa kuwi? S8. Hmm. <laughs> Kuwi bedhekane anakmu iki ora. Aku ora anak kowe kalah. Karang yo cah goblok kok terus mbok yo wis ora. Ning yo ngono reng. Ngisi kemerdekaan iki yo wajib mergo awake dhewe mengkari nglungguhi kloso gumelar. Bener. Oh, sing gelar Mbah kau. Sik togong tak omong sik. Klasa gemelar iki tegese ademe garing lenggu-lengguhi negara sing wis merdeka. Wonten sing budidaya mbiyen para bapak-bapak pejuang. Ah, kuwi perlu digatekke. Iya. Lah diseneng-seneng ya seneng-seneng ning apa apa jeneng iki cucuran keringat para pejuang kuwi aja nganti dilalekke. Iya, ngono ya, Gong. Heeh. Aja menggo tuku hadiah nggo lomba-lomba tok. Ning disisike nggo nyumbang para bapak-bapak veteran. Iya. sing wis tau tate perang karo bangsa Walanda nglebut negarane awake dhewe iki. Ya. Oke lho, Truk. Sing bapak-bapak veteran sing saiki sing ora iso jumeneng, ora iso tindak, wis keladuk yuswa. Wis bayare sithik. Ya. Mesakake. Ning beliau bangga. Heeh. Mm -mm. Mergo iso ngrebut bangsane awake dhewe saka tanganing penjajah. Penjajah Indonesia jajah pirang negara, Gong. Hah? Indonesia dijajah pirang negara. Waduh, sori truk aku pas kuwi ora mlebu sekolah. E. Oh, goblok Londo, Londo, Jepang, Jepang. Inggris, Inggris. Portugal, Portugal. Wah, nang ngono Cristiano Ronaldo ki jajah ngene dhewe ya. Kok tekan Cristiano Ronaldo ki atonyo ora Cristiano Ronaldo sing ana ora Ronaldo ora. <laughs> Ya, ya menggo selingan goreng bangane. Ayo. Ah, Tur klebu merti dusun iki ya mujudake suwijining ngisi kemerdekaan tro. Ya. Tresna adat budaya, tresna ro tinggalaning para nenek moyang, nguri-uri marang adat budaya budayane awake bangsane awake dhewe iki ya termasuk mujudake suwijining ngisi kemerdekaan. Ya. Nek nganti para nom-noman kok ora gelem ngisi kemerdekaan kuwi, wah, para pejuang ning kono nangis wis ditinggali negara mengkari nglungguhi kok. ora iso njaga. Kadang kala karang njaga ki malah luwe abot ya, Tru. Iya. Saya akeh ancamane, saya akeh sing bakal merongrong bangsane awake dhewe. Heeh. Nek mbiyen gelut kuwi perang kuwi wangun utawa gampang mungsuhe anggere rambuté pirang wonge ora iso basa Indonesia, basa Londo tembak penjajah. Heeh. Mm -mm. Nek saiki lebih sulit karena mungsuhe ya bangsane awake dhewe. Iya. Mula kudu luwih ngati-ati ya, Gong. Mestine kudu luwih ngati-ati. Heeh. Mm Yo, sinambi omong-omongan karo nembang apik, apik. Nembang apa? Sore mawon sing nyuwun kutut manggung ireng. Coba golek ilayange ana ora? Ana. Ora sandak tak kandake ana. Ki Pak Lurah caping gunung wis diaturake. Heeh. Iki apa? Endi? Iki. Oh, nyuwun kudut manggung. Diaturake, Tru? Ya. Sing kepareng nyekar sapa? Coba Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Mesin. Heeh. Mesin penggiling. Ah iya. Mesin kok mesin penggiling ora. godheke jan nyelang kuwer e mau. Hmm, saiki wis didelikke wis. Heeh. Oh, Kutut oh. Pak. Hah? Kutut manggung. Kutut manggung no. Ya sing kepenak. Ya slendro apa pelok sak karmu. Sak mantep madhep mantep ing atimu. Ya. Oh saka Pak Cari. Mm Kagem sedaya pamung desa Panjang Rejo Kutut Manggung. Pamung desa wis padha kundur. Ora apa-apa streaming kok. Iya. Nyetel liwat HP iso. Saya saya kok saya. Saya ngomah ana apa jenenge iki? WiFi. Heeh. Mm bayar. Gong, kuwi suara tak bedheki gong. Wis to, Truk. Ndak kegayeng <laughs> ya. Mongkok engko. Sing ngebasi bombong. Ha ah, iya. aku lagi ra mangkat tabuh tabu aku dikeraman ya wis. Sarane kelopo aku wis bayangno jajali. Ayo. Aku ya ora mari-mari kok dinggo seneng togo ngatine iki. Obat sing paling mujarab wong lara iki janjane ora kok usko obat-obatan. Ning percaya karo kuwasaning Gusti. Atimu tok gawe seneng. pikiran juga sing marai repot iki colke rasa warna-warna kira-kira kowe mikir sesuatu sing marai mumet rasa dipikir rasa digagas golek kanca golek uang sing gawe seneng atimu ngono lho heeh aku ki kenapa ta kowe asam lambung e waduh ayo kuwi sing marai ora jarene dokter nek ora ditambani iso menjalar hmm iso marai bisu sing kandha sapa asam lambung kok marai bisu iki ora ana hubungane karo lambe. Tenan kok anggere aku omong mm, mm, mm, gejala bisu. Gejala kok bisu ora. Asam ah, lambung karo saluran pembuluh darahku nang jantung ki rada menciut. Oh. Ati ganti pelaron petang dim. Men lancar. Rumang saku garing nek kandhane lara seneng. Ah seneng ora mangkat kuwi dadi tutukanku e padha Ya senengane adu-adu ora. <laughs> Ana kowe nganu pindah nggon. Gerong. Nyeplok ndok mung landung. <laughs> Ya. cah cilik atine dibebeda ora gelem menyang malah rasa penabuh kok cilik atine iki rugi ayo ah, ambo kaya sik bonang terus kae lho rawayangane wani nyandang Jawa saking teteke atine ya saking teteke kuwi Rencana sehari-hari rek nyandang Jawa kok, Dek. Neng plan gringan ya hmm, mutut mangkung ben dia tekan saiki kaya isih penak wae to ha iya ngene kok gumantung ning rawat kok hmm. lho mutut mangkung kok dirawat kene ben tekan saiki isih penak terus ha iya wo iso muni ayah kok ra menyang Mbok aku ki bebasno tak guyu men sembuh. Oh iya, iya. Men aku men sembuh men iso menyang. Mm Selama iki aku wis mangan sego intip. Ah iya. suwe ra nganggo topine Michael Jacksone aku. <laughs> Aku iki ngopo e? Serku ki ra rumangsa kaya wangun-wangun tak nggone Michael Jackson, tak ireng-ireng. Ngono ki kaya wangun kae. Heeh. Bul asam lambung. Michael Jacksone asal lambung. penyakit kok ana hubungane ro panganan genah nek limanganke ora teratur. tur ora tau mangan enak. Heeh. Hmm. Penyakit iki gleleng. Penyakit kok mung gudigen. Penyakit kok kere. Njur masamu, penyakit iki sing sembodo lho, stroke. penyakit iki ora ana sembodo karo ora, penyakit iki penyakit sithik utawa penyakit cilik gedhe iki di suwunke pangapura sing gawe urip. Kena siku Wong kena siku iki kena siku sapa? Kena siku sinden. Kadang ada adek perjalanan neng Malang kae. Aku kok napos napus <laughs> oh, oh iya. Men Suhesti. Ayo. apenak tenan. Oh, tong sampai muni, Truk. Lagi dijukuk DPU sasake. Mak krok ngono kuwi tonge direngke lagi. Ya. wong e padake suwekan godhong suwekan plastik iya kebangetan iki iso dadi jeneng lho sesuk kan gara-gara tatin iso dadi jeneng so so nek tukang tong ngono kuwi eh, iso tenan diresmekke terus ya heeh apik temenanan kutute ya, Tru. Mak mau apa bluluk tiba. Jan merdu e, kutut ngene iki jan nek dingu wis cantelke nang omah nang ngarepan nang njoglu. Waduh. Petati muni, wah keteku, wah keteku. Dirunjak kirekku, ucul. <laughs> Ayo, kirike dibuang. Temenku e. Eh. buang buang nanti gong tong sampah Bambang TPU ayo ah, mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mm, mm, mm. <laughs> wis kok wis wis bagong wis cukup PR do dadi bintang tamu apa piye? Kok do ndagel dhewe-dhewe iki? Ya men ya men suasanane ki regeng kok ya kok ora ora apa-apa. Lah sing gampang kae lho. Meneng sedeku. Ora kok ana omong. Mikir sesuk arep operasi. Wo, sapa sing gampang? Heeh. Nyiutke. <laughs> Wah. Disemengane lah. Anang lek domong ki do atos-atos. Do ngenani perasaan senengane. Mangkel aku. Ayo dijejerke. Oh, sing demoro sing gampang kuwi. Dadi tong sampah ro gilingane. Nesu lho. Iya. Pramitra Keletan semengi terus esok sowan ning pundhong menek terus. Heeh, -hmm. malam apa, Kong? Malam Senin. Hmm. Nang endi? Nang Nang Sri wong Sayegan Sleman. Lho, Pundong. Ah, ana ya terkenal iki Sayegan Sleman ra ngerti Pundong ya ana Sayegan. Heeh. Lakone apa kok ning kono? Semar Boyong. Waduh. Aku udek unyek ning Pundong ning Semar Boyong, semaring nganti mumet di Boyong rono, Boyong rono. Ah. Ora ndek ora. Heeh. Kang me langsung rangkem ning kene. Mm sapa, Mas Eko. Oh iya, karo Sio-sio. Kok sio-sio? Tu sio. Tu loro sio. Dadi sio-sio. <laughs> Ngarteke jenenge wong kok sampe nake dhewe ora. Jumbuh karo jenenge. Wonge pancen sok sio-sio. Weh, Suradi Keseron lek mung guyu. Seru kok ijen. Bisa dincem kowe yakin. Oh ben num ben ben om ben ben num ben num ben ben om ben iya iya iya iya om ben num Oh, I tenan iki. Seru. Dibantu karo tong sampah. Pakai bali nganggo mandeg oe eo ya e, e, ya loe eo lumpia bagong panganan bae kah aku kang sesu bubar ya lho kok ganjur nantang ya urung ngento nek rampung lakone kok ya Sale wong gira kok seneni. Men gayeng. Enen eno eno. Ngawur. Miner. Ha iya ning salah omonganmu. Neno neno neno. Neno. Mono. Ha iya serku ki ngono kuwi. no no no no no no Mbok wis kowe iki mung digoyo diguyu tong seneng ora jamak-jamak Yo Berarti kentuk bubar lebih awal. Iya. Tang tang tang tulung gendang Sang waro setina kaya sa taun. Gonge ngono ya. Gonge ngono kuwi. Ya, coba dintekke terus iki ning pamundutan rujak jeruk. Oh ya, sip iki yaene iki rujak. Heeh. Ya. Alah, alah. Kapake kuwi. Aduh. Bela. Uwes tatang. Lho kok undur ndono. Ah genah dipilara kuwi. Lae wa bagus. Ya. Yeah. Neno neno. Jambu apa jeruk, aku melu apa itu gendula akan duwi apa sita apa ora Oh, penak ta turu ndek Jambu apa jeruk, aku melu apa itu gendul genduli apa sita apa ora Piye ki mau truk? Kok temonjo? Ayo. Jambu apa jeruk? Aku jeruk. Loh. Kalimat iki ngono kuwi Jambu apa jeruk, aku melu apa entuk? Yah, aku nek ora melu, nonet nonet nonet nonet rugi. Iya. Soale kowe muni petro muni aku ya kudu muni. Jambu apa melu? Oh jeruk. Jeruk jeruk sik, Kang. Jambu apa jeruk aku melu apa entuk? Oh ya, akarang ya menungso kedunungan ino lali salah apes lan maklum. Heeh. Ya coba kaya. Jambu apa entuk? Waduh, jeruk-jeruk sik. Jeruk sik. Jeruk apa jambu? Kwalik, kwalik. Jambu sik terus jeruk. Berarti dhuwur jambu. Isor jeruk. Ah iya. Ora entuk diwalik. Ora, ora pemper. Jambu apa jeruk? Nah, aku melu apa entuk? Kendula, kenduli apa sita apa ora? Wile nabuhi piye karepan kowe? Ning ning ning ning. Kaya suwuk kelinci ucul. Heeh, hmm, pancen ucul kelincine. Nyuwun nyuwun rujak jeruk, Gong. Caos sireng, Etro. Eh, ya. Sing gurung nyuwara kok kaya kangen suarane Mbak Wiwin. Saya lemu, saya lemu. Ah iya. Ya yes, ora apa-apa, ya. Yes. tentrem iki marah lemu. Atine wis ora grangsang. Ha iya. Kacamatane jek ora ya isih. Lah sapa isih. kandel ora win gua iki nek kelemon ku nek nyuwara cilik ngrekoso lho. Heeh. Dikurake awake iki. Iya. neno neno yo Kono sinden kok ucul iki lho. Ayo hawane kaya ngene kok adem kok ya. Digru. Masa ado-ado ndak wayange selak rampung. Nang isor wis gedhak kuwi, Pak. Kuwi seneng ayo ayo. Mangsane padake ora sembetengan ngono. Ya ya seneng wayang. isih suwe kok ya. Mokite. Can you Ngupaya desa nganti iki dusun gedangan ki tok resik. Mm-hmm. <laughs> Ngarep ngopo? Desa bubar ki kanca wiyaga ki anu sama-sama ki dikukuti dhewe-dhewe. Wis nganti tanggane arep dibyokke nanti. Iya. Neng layah lambah-lambah Agena lamba-lamba semono. Ayo. Ah, dadi aku lemu tenan aku suwe ketemu Wiwin ki. Heeh. Oh, syukur alhamdulillah. Ketemu pisan ki bar perang Diponegoro kae. <laughs> Kowe iki senengane werna-werna ora. Ana kakang nil. Egol apa? Heeh. Lombok. Lombok. Rawit. Rawit. Yo Dik Wiwin maem yo Dik yo. Ngono kuwi. Ora ngeling-eling ora ora Antil mencelat go. Dik. Dik. dirampungke nembange dik. Heeh. Mm -mm. Kok gak bandulan. Sugeti terus ya. Oh. parke anu ngendi iki arek iki? Ngetam. Ya. Ngidil. Heeh. Sing pocong ben rata. Iya. Si mati. Mati kok mati. Ini jenenge wong sampe nang endi? mati iki sapa? mati <laughs> sing. Heeh. Ngelmo. Tenang net. Aja nganu kisruh karo gangguane para cindil-cindil guna. Cahaluse kok ngono e. Padake ora. ya ngrundal sithik. Tatah ya ora apa-apa. mm <laughs> tegese kas tegese kas nyanto ngapa sa sesek meneh apa oh tak ora Oke, tak kira. aku ah, ngul kaya <clears throat> terus ngombe ayo ah, saya sakit di nganu penyakit sesek bantuan pernapasan apa biasa ah, aneh-aneh antil mencelat oh tong sampah muni yo yo yo yo yo ngono <laughs> muni piye kowe aku bantuan pernapasan tong sama muni yo yo yo yo ngono kurang ajar ora mau dek neng transis muni ngunakke nati oleh ngiwonengen <laughs> wong ora tau sadar jan elek tenan gedhoane sura dibuang men mumpuk mau rujak jeruk wah jan tembange penak-penak ya terus kowe mau wis nembang kutut manggung kowe wis rujak jeruk ya Bagong arep nembang apa? Aku iki wong nasionalisme. Wo. Jiwa nasionalisku dhuwur ya, Tru. Heeh. Mm -mm. ora ngerti iki mangsa kala awak dhewe meh ngerti dina kamardikan bangsa nawe dhisik kaping 73. Heeh. Nek nah, ora digugah semangate ndak ada orang rumangsa menjadi bagian dari Indonesia. Heeh. Mm Tembange apa? Mars. Waduh. 45. Weh. Larase pelok ora mung setya bodi apa ngekese durang karane nane nane nane tang tang tang tang nane nane. Waduh. Suwuke ngawur kuwi. Aman ose ngendang yo cenak nangan lene. Ora pas tata tunda tata tunda tata tutu ngono kok. Heeh. Ya coba kaya ngapa? Mars 45. Tak aturke para lenggah tresna sing seragame ijo-ijo. Ya. Yo. <laughs> Diaturke, Gong. Ayo. Endi ana penonton seragame ijo biru? Lho. Sawangen to nek ora percaya. Jase ijo biru. Mongko do gatekke wayang kabeh. Heeh. ora ana sing pindah nggon kejaba ditumpuk ha iya yo mars 45 dados Ibu-ibu kan ngapa tuh? Lho. Rambate. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, Ibu-ibu dirambati tuh? Ora. Rambati rata ibu-ibu udah muni rambati rata hayu terus koncoko penabu kape. Uh, lo bes kontol baris. <laughs> Wah, apa ya, ya. Nganggu kontol baris. Mm -mm. Yo, coba. Yo, terus. Holo pes kontol bareng Olo pesconto pares Tomate kok sik sing aku mbok sing putri. Biasane sing putri to. Sing kakung gendhi ya gong. Yo, Mas Dus karo Mas Egol nek perlu dibantu kanca-kanca. Yo, ora wis kanca baris. Kuwale gong, rambate ra tahayu. Oh iya, Ding. Heeh. Ngawur ora yo. Rambat merah tahayu Kulupis kuntung pare Kulupis kuntung pare perkembangane pancen apik. Ning sadroning kanca-kanca tetabuhan kok kowe ora nyuwara babar blas. Ambok ah, muter nek apal. Oh. Ora apal to, Gong? Ora. Ha kok iso apa? Lho, wong apa iki rame waton apa to? Perkara iso karo ora iki rak mengko ning sing penting mandi apa. Nih, nek pancen ora ngerti tak ajari. Eh, oh, tembange kuwi aku malah hafal. Aku ki apa-apa kok apal ta, Tru? Lho lah yo. Cah pinter ya padake. Kalau kae gendera ku mlebet nang awe awe abang putih sang tim nah iku lambang sejatine negara kita wis merdika kang ada dasar Pancasila dumati kalaning tanggal Betulas Agustus sasine nuju taun 1945 lho Petro pancen pinter. Ning aku ora ora kecil hati aku. Mergane sing apal wong siji, sing rapal wong loro. Omong sapa? Aku tuwa dhewe nganti ora apal isin. Kuwi apa ora? Apal to? Halo kae kenderane kok awe awe. Apa putih sang duwe warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila. Dumati kalaning tanggal Pitulas Agustus asine nuju taun 1945. Mudiar kowe. Anak Semar iki bloken dhewe ming kowe. Aku iso gareng iso. Kowe piye, Kong? Aku ora iso, Dra. Ya dajari. Hah? Dajari. Yo, aku tak semangat belajar. Mm -hmm. Ayo, mulai. Lah mulai saka ngendi? saka galu kae. Urung kae tok. Galu kae gendirane. Gendirane sapa? Gendirane bangsane awake dhewe. Kon ngapake? Ora ana wong tak bendu sirahe engko. Wong meng gara-gara kok nyotoh nyawa, Tru. Uh. Galo kae genderane. Ngono. Ya. Galo kae genderane. Heeh. Heeh. Heeh, rasa. Mm -mm. Ora ana aku, ora. Hmm, kumle betang awe awe, kumle betang awe awe. Apa mbute sang dewan? Apa mbute sang dewan? Iku lambang sejatine, iku lambang sejatine. Negara ki, negara kita wis merdeka, Kang. Akhire iso. Ada dasar Pancasila dumati kalane tanggal pitulas Agustus sasine nuju taun sangang atus patang pulo lima hmm, pinter Marsudi Marsudi nonton Mbak Yu arti kapak ke ayo podo dilutis oh, Marsudi Mbak, Mbak Yu nar dilutis sih nek ngono aku melu nek ngono aku melu merdeka merdeka merdeka ayo ngelutis Mbak Yu <laughs> bakyune kok arep dilutis sak penake dhewe ra. Ayo gong dipungkasi. Pelok barang amen komplit. Ya. Sing lagu mar sing iki nek nganti aku rapal tenan asli. Ngopo? Ya ora piye-piye. Tegese kowe rapal mesti ora judule apa? Judule iki nek ora keliru proklamasi urut-urut. Mm -mm. Yo, yo ngopo? Wah, nah iki ngelotok aku. Wah, coba tanggal 17 bulan Agustus 1945 lekas terbancarkan ke seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka merdeka merdeka Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia wis naiki kowe mbok arep kepiye kepiye kalah karo aku waduh lemu sombong gong Aku ya apa nek proklamasi we. Coba, coba. Coba. Iya, iya. <laughs> coba kok. Tanggal 17 bulan Agustus 1945 lekar terpancarkan ke seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka merdeka merdeka Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia wilayah nih bagi apa yang tak apal terus Ayo wong jeneng sinau kok. Kowe oke, kowe, kowe pancen pinter. Ning iki celurut iki. Oh, kuwi dunake celurut kae ora. Ora ngajar. Ana ming proklamasi wae aku wis kecilik biyen tembang aku proklamasi kok gong. Kiwet SMKI biyen. Boyo rek. Hmm, tanggal 17 bulan Agustus 1945 lekas terpancarkan ke seluruh dunia. Sabda proklamasi bangsa kita merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Loh, <laughs> pembila katra. Merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Merdekane pindho baik. Merdeka, merdeka. Wes, wes. Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Wela. Kakangmu mbarep yo ya apalku. Luah. Nesu. Kancane do iso kok nesu Wis ah. Kesel aku, Tru. Hm? Kesel aku. Kesel piye? Anggere nembang men tok bedheki, nembang men kowe sing apal aku ora apal, kowe apal aku isen suwe-suwe. Oh. Sak gedhakan iki nek nganti kowe iso bedhek tembang aku. Bumi nanget, Jarake adoh. Ayo. Ah, apa nembang apa? Wis wae, Tru. Hmm. arep nantang bedhekan kok ora gelem ora. Petro? Apa Kang Gareng? Bagong, mbuh. Cengkok nggilani ora. Iya. Yo, awak dhewe iki dadi seksi aturin Ndara Gatut Kaca. Ngono nek nganti Ndara Gatut Kaca wis matur awak diurung tekan kono malah dukani malah ngrekoso. Yo, sebo nang negara ngamar to? Heeh, yo. Yo, Gong, yo, Sang wopo, Gong? Hah? Sang wopo.